Egunon eh, entzule eta begirale guziak, eh, hemen duzue hauan bilori gabe, hilabetean behin proposatzen dauzu egun eh, elgarrizketa, Euskal Hedabideek elgarretaraturik, eta gure gaurko gomita dugu Daniel Olzomendi zurako hausapesa eta udalbiltzako lehendakari ordea. Danielen elgarrizketatzeko, mainaren inguruan idoia eraso gazetatik, e, eh, peio jorajuria juria herriatik, PPA izboru euskal iratetatik, txato berriatik eta ni pantxika, dudetik. Odoan Daniel eh, lehen eh, galdera, usaian bezala galdeginen dauzugu, mentura zure burua pixka bat aurkestea, hasteko egunon? Bai, egun egunon. Mordian, ba, eh, bai, Daniel Olso behaz, uh, eh, izuatara, izuan, uh, eh, ara, sortia eta bizi zaniz, ara, gero ikasketak, uh, ikasketak egin nintuen astapenean, gero unibertsatetat joan nintzen pauat, eta jo poatien, zen eta nahi nien, uh, ara, erakasle uh, bilakatu, ara, Eta gero, han izanki, beti gogoa banien eskolegirat berriz etortzea, eta uh, ba, lanian eh, hartzia eskualerian, baina ere uh, bizia segitzia uh, eta parte hartzia ere uh, uh, Eta gero, uh, gero aukera ukandut behaz bai honan postu bat ukaitea, eta gero eh, sartu uh, nizalaik hor zen uh, eh, bolborrean erganezake uh, eh, bibiderbi proiektua abiatia beno gehio zen uh, untsa antzatia ere eta sartu nintzen dinamika hortan eta egein erreiteko uh, ismoa uste dut uh, hor dutala uh, gehiago hunkitu Baziren gauzak sortiazienak edo sortzen arizienak, mena hor dut gehiago ikusi uh, gaiatzia herriainako, Eta hor biziki gauzaik hasi ditut eta gero be, engaiatzia be, beste engaiamendu batzu ekartzen du eta eta gero uh, uh, herrian eta hortan gira beti berlagunekin behentsatzen gira gure heinan zerbaiten egitea uh, eh, herriaren zat. Oden, eh, horik uh, gai hori guztiak aipatuko ditugu, elgarrizketa hunen bidez, baina gomitatu zaitugu gaur hunarat, udabiltzaren aipatzeko, udalbiltza egun hauetan aktualitatean eh, dugu, udalbiltzako lendakari ordea zirela uh, dugu hasieran. Esplikatzen aldaukuzu zer den txusen udalbiltza, noiz sortu zen, zer bilakeera izan duen, zertan den gaur egun? Bai, udabiltza da instituzioan, instituzio bat, nun elgarritatzen diren be, udalak, herriak behaz, eta, eh, eta hautetxiak. Hara. Eta behaz, e, deia abiatia zen e, biztan dena, lehen urratxa izan zen mila behatzeun latanoita hemeetzean, lehen urratxa, ganezakek asik udabiltza bat, Uh, hasi zen eta untsa hasi zen beaz eh, asmo eder batekin uh, eskualeria gauzatzia eta proiektua ere maitea eta eskualeria nazioa uh, pentsatuz eta, eta pragmatikoki uh, proiektuak eginez. Eta gero, kristen uh, hartu zien, uh, ere dirua, memento hartan, eta uh, denak horretzen gira, Sibiruan eh, edo Barnekaldian, eh, be izan zela, uh, lagun milako uh, diru zamabat prestzena uh, edo zoin proiektuen eta sustengatzeko. Hara, astapenetik uh, ez untsa horrektia izan, uh, iduriz, uh, beti pentsatuz uh, beste numeitik etortzen den tres uh, tresna bat uh, beti bazteritik soiten zuten, eta uste dut hor ez dela pilota pumpian hartia izan uh, izan da, eta gero biztan da, badakigu nola den uh, Espainian bereziki, uh, zerbait martxan delaik, eskolerian mailan bereziki, uh, beti, beti badagogoa haustia, eta lortu zuten, eh, justizia, justiziarekin edo justiziari bidez, uh, errausitu zuten, eta udabiltza gero zatikatu zen, eta ere uh, behaz uh, ilegalizatu, eta uh, behaz hori 2000 hiruan zen, eta gero behar zen uh, urte uh, edukatu uh, xuritzeko zen eta hara udalbiltzak egiten zuen lan uh, eh, enteresgarria eta justiziak xuritu du udalbiltzaren lana baina uh, mina ina zen ezake eta ostopo uh, handi hori uh, bakigu nora den bizian hamar urtez gauzak galtzen dielaik ebe ez dira hola berriz biltzen behaz uh, 2000 eta hamairuan berriz bigarren fase bat egan ezake uh, hasi dugu Eh, eta, eta martxan gira, eh, orain, uh, hara, orain astapena da, antolatzen aigira gira, eta orain ditugu lehen proiektuak errenezake uh, lekian ezartzen. Astapenean alderdi politiko guzietako autetxiak baziren, barnean, uh, udalbiltzan, orain ez da ahasala, uh, ea iotakoak ez dira barne ez dira barne, ez dira ono barne, berba. Azteko uh, eh, deialdia hor da, eh, denak gomitatia dira, lanian hartzeko, eh? erranezake uh, eh, abertzale eskundiarrak, eskertiarrak, e, uh, nik erranezake abertzale guzia beno geio ere gomitatia, dienak, gomitatia dira, zen eta orain ikusten dugu, gure lugaldetan nahi balima dugu zerbait egin, uh, behar dugu hurbiltu, hurbil diren uh, kilan lanian aizan, eta udabiltza, ebe, ara, instituzio bat da ere, eta hekilan lanian hartzen gira. Espero dut, ara, ostopo hori edo irudi horiek uh, hautsiko diela, eta emekimeki uh, eh, txiek, uh, gizarteak, denek ikusiko dugula, antalia badugula, gu hau antolatzen balimagira, eta uste dut udabiltza izaiten alda uh, tresna eder bat. Naipatu duzu, beraz, lehen xeago, autetxiek, etzutela, garai baten ulertu, zertzen udalbiltza, zertarako zen, kanpotik bezala ikusten zutela. Orain hori, kanbiatuko duzu ez, zertan? Hordian, eh, pedagogia iten delaik, eh, ez dakigu emaitzak eh, noiz etoriko diren edo noiz idaziko dugun. Azteko, berda entxeatu pedagogia egitea. Gero, eh, biztan da, eh, intzun uh, nahi ez dienak ez du sekulan intzunen, eh, badakigu, hori. Uh, Baina bai, uh, besoa edo eskia emaiten da, eta nahi diena sartzen da dinamika hortan, bon, uh, uste dut uh, orain badiela hainiz gauza uh, kambiatu dienak uh, Hara, bada, bon, hara, bakke prozesu batian gira, uste dugu, hara, giro onian girela, orain eh, gauza kantoratzeko, eta gainateko guztiak uste dut eh, estakuriak direla. Hara, estakuriak. Udal eh, ikusia da, batzuk bederen ikusi dute, diru emaile bezala, diru amaiten duen egitura bezala, zuek hori hau txina duzu, ala ere? Habe, bortxaz uh, hautsiko dugu, zen eta behar balean fasian bazen gehiago diru, eta orain uh, eh, krisea badakigu eh, denetan, denetan dela, eta badakigu diru gutio badela. Eh, beaz, uh, eh, ez da behar bat dirua importantena, uh, proiektu hortan da nola dirua banatzen den, nola proiektua laguntzen diren. Eta hortan ere, ara, diru zamak bai, uh, kipiago izanen dira, bainan proiektuen bultzatzeko, ara, behar da, biztan da, tokiko nahikeria beharko da, eh, nahia beharko da, baina bultzatzeko da biltzak uh, eh, inahala eginen du, uh, ara, hirri kipietan edo aipatuko dugu uh, sarrisot, uh, txarretan eh, diren uh, tokietan uh, lehen baileen. Bai, bai prezeski udalbiltzak badu ikuspegi nazional hori, edo nazio ikuspegi hori, tresna eraikitzailea da, alta behar da, ba, bi gauza bederen behar dira, batetik e, lehentasunen eh, zerrenda osatu, eta azalduko diguzu nola egiten den hori, lehentasuna finkatu, eta bertzalde batetik e, prozedura hori tresna eraikitzeko, edo sedea eraikitzeko, hori ere nola egiten duzue, nola izanen da prozedura ze proiektu laguntzeko. Ados. Bebeaz, uh, ongi olertzeko edo hobekio olertzeko adibide konkretu bat hartuko dut. Eh, hasten dugu beaz uh, eh, ara, eta pragmatikokin nahi dugu izan, hasten dugu uh, proiektu bat Pirineoan lan eta bizi. Hara, er baita, hara, konkretuki, uh, udabiltzak lan egindu behaz uh, behatuki batekin, gaindegiarekin, eta uh, kriterio sozioekonomikoak hartuz uh, eskualegi osoa estudiatia izan da. Hala. Eta uh, eh, lugalde zabal hortan, behaz, uh, agertzen dira dezorekak. Hala. Eta eh, ikusten ditugu gune... Gune uh, balintza gorrietan direnak, kriterio batzu hartuz. Uh, adibidez, uh, kriterioak uh, izaiten aldira biztan lehen kriterioak, adina, uh, uh, izaiten alda uh, serbitxuak, problematikak, distantziak, eta abar. Ordean, ki, kriterio sozioekonomikoak hartuz, agertzen dira, uh, agertzen da Pirineko uh, lurralde horrek duela gehiago sofritzen. Eh? Beaz, uh, badira identifikatiak eh, izan dienak uh, eh, ehunta hiru herri, ara, eta beaz, eskoleriko pilinetako uh, herri horiek dira, badira, bon, uh, Nafarro, Nafarrokoak biztanda, uh, Xuberokoak eta base Nafarrokoak, ara. Eta hor hor nola, nola plantan ezariko diren gauzak. Badira, uh, bos proiektu, bada, uh, baino... Uh, dena auzolan, auzolan da behara, izenak eh, akusten dien bezala, uh, edo irri elkargo batek, uh, nahi bali madu, lanian nahi izan, uh, ara, beste hauzo uh, batekin proiektu batzuin eta lanian uh, lekian ezartzeko, ara, uh, ahalko du eta sustengatia izain da. Eh? eh? Ordean gero dirua ipatuko du, mena lehenik izpiritia. Eh, gero bada eh, ekonomia mailan, behaz, eragina deitzen dena programa, hor da gehiago enpresa buruzira edo ideia bauzu, hara, baina ez dakizu... Astapenetik estudio baten egiteko edo falta zauzkitzu eh, elementu batzu uh, enpresa uh, bultzatzeko edo, edo biurgune bat hartzeko edo, edo abar. Eta hor ere izain da lagun, lagundia izaiten altzira programa batzu uh, badira uh, horri buruz. Gero... gero, uh, bon, behaz, hori uh, gero bada Pirineuak sendotzen hor ikusten da, uh, hor ere uh, eh, kolektibitate batzu da, hori, eta hor ere ikusten da, uh, behaz, uh, uh, sozial mailan adibidez, uh, zeit uh, inai balimada herri batean estudio bat, hor ere, zen eta abiatzeko pundietan da, du, uh, udalbiltzak lagunduko, eh, ez du uh, programa oso bat uh, bere gain hartzen Uh, Baina laguntzen aldu, gero garapen sozialean, eh, ere hor ere uh, izaiten aldira antolakuntzak, uh, nun behar den sozial mailan uh, badira hainitz behar, eta hor ere uh, lagundia izaiten alda uh, proiektu uh, zehaz bat uh, balimada. Uh, behaz, Ikusten dugu, nik eganezake ezake, uh, ehunta hiru herri horietan, eh, lehantasuna hortan ezagia balimada. Orotara, uh, ehunta hogei mila euro lekian ezagiak eh, izain dira, hogei proiektu uh, gutxi gora bera laguntzeko. Adibide konkretu batzu hartuko ditut, adibidez eh, eh, herri batek, nahi balimadu, eh, nahi, nahi balimadu estudio bat egin kultura mailan, adibidez, nahi du zentro bat, bat egin, baina ez du estudioa egin behar du, jakiteko uh, uh, ara nola, nola hasten den, ze, uh, zer zer, zer egin behar den, edo nahi balimadu sare batian sartu, Zain eta hegoaldean ere badira hainitz gauzak egiten direnak eta badira herri batzutan eh, gauzak eginak dienak. Eta adibidez kulturmanean posible da harremana entan eta udalbiltzak errestuko du eh, hori. Eta kudeatuko du ere eh, behaz uh, berbalimada estudio baten egiteko enpresa bat ere pahatu edo laguntzeko Hortan kokatzen da uh, udabiltzaren lana. Erren ebeita, untsa azpimarratu behar da, ez diela proiektu potoloak izanen, baina anitz proiektu uh, eh, tipiak. Eh? eh? beste adibide bat, uh, banka aldude eta urepelen egin zuten baleako estudio bat, hor ikusteko 2000 eta hogeian ze, ze pentsatzen duten, ze egin nahi zuten. Baina horre ikusten da, horren dinamizatzeko, profesionalak, profesionalak behar dira, ere, eh? ez da, ez da bilkura bat eh, egitea aski. Behas hor ere lagundia izaiteko, udabiltzak, Uh, eh, pusatzen aldu eta eta parte hartzen aldu. Hortan, hortan dira proiektuak, ara. Ez dira potoloak izanen dira uh, tipiak, baina lagungarriak uste dut gauzen abiatzeko. Pirineotako proiektu hori Ainiza Monjolosen aurkeztuko da bihar. Zergatik Ainiza Monjolosen eta ze izango da bertan eh, egingo dena? Ordean, Ainiza Monjolosen zen eta eskoeliriko laburantza ganbarak onartu du behaz eh, parte hartzia eh, gure abenturan, erran ezake, udabiltzako abenturan, eta uh, lehen sailako, lehen sektoreko proiektuak, Nahi behauzu, hand, handira uh, eh, pausatiak izain. Handira, uh, eh, handik pasatuko dira. Eta eskualeriko laborantzak gamara badu uh, jakintasuna, uh, badazki, badazki gauza, badituzte kompetentziak teknik, teknikalariak, eta hor ere alderantziz, hegoaldetik uh, biziki ongi ikusia da eskolegiko laborantzak gambara, uh, tresna uh, eder bat bezala, eta ekartzen aldien edo, edo azteko teknikoki laguntzen aldien tresna bat. Hala. Eta behaz, uh, eh, lehen sektoreko proiektu erburuz, uh, eh, laborantzak gambaran uh, dosiera pausatiak izan dira eta hortako ofizialki iparaldean, zen eta bada ikaragriko lan bat egoldean egina dena, iparaldean uh, gu, gutixot egan behar da, eta behaz, lehen ageraldi publikoa izango da, behaz, uh, izanen da, behaz, uh, hain izan mundiolo zen. Horre, proiektoria orkesten dezu beraz bihar, mesfidantza bat sentitzen duzue kontsoli horrekorren ganik, edo eskualdi kontsoli ganik, edo nafar gobernuaren ganik, harremanan denzizte, etzizte harremanetan? Hordian... Harrenguratuak eh, dira zuek sosa ekartzen dezuelako doron, pixka, beren tokia eh, kolokan ikusten dute, edo ez? Eh, gero, e, ikusten delaik gure lugaldearen egoera, ikusten delaik e, gure zailtasunak, Uste dut, uh, batzu, beste batzuin aintzinean uh, jarri nahiz aizan behar, eh? denen indarra uh, behar dugu, eh? udabiltzaren, udabiltzan sartzia edo udabiltzarekin lanian hartzia, ez da kontseilur orokorari uh, bizkarra uh, eakustea edo, edo uh, frantzes estatuari, ez, uste dut, badela lugalde bat, hor, kenka uh, eh, txarian dena, eh? berda eran uh, gauzak dien bezala, eh, serbitxuak desagertzen uh, aididenak, badira gauza, bada dinamika bat. Bada dinamika bat ikusten dut, ikusten dugu, uste dut uh, iparaldean ere, badela dinamika bat, mena somit falta, falta du puskat laguntzea, falta du eh, eh, teknika mailan eh, tutore uh, zerbait, eta ordian, hara, udabiltzak zerbait gehiago ikartzen albalin badu, uste dut uh, hautetxi guziek eta gizarte osoak uh, onartuko diela. Euskararen erakunde publiko, publikoarekin bildu zinezten, e, maitiak gero adierazi zuen, e, berkarlanerako ateak e, irekia zirela, e, zer suposatzen du hori e, udalbiltzaren dako? Ordean udalbiltzak, bai, azpi maratzeko e, lehenik, e, ara, bere, bere uh, sail handietan du biztan uh, Euskararen, uh, problematika. Eta bereziki uh, lugaldetan nun uh, Euskara ezten ofiziala. Hara, eta behaz, eh, naturalki iparaldean aktore gisa udabilzak e, eh, e, eh, bat egin zuen behaz e, erakunde publikoaikin. Eta hor, bai, atea idekia, erren nahi behita teknikalarien artian ere lan bat izanen da, ikusteko nola udabiltzak uh, sartzen alda politika hortan, ze ikartzen alduen, eh? eta hor ere ikusten dugu, eta Frantzua Maitiak berak erraiten zuen, eh? alor hortan, hanbeste da gauza egiteko, nolaz, uh, no, nola posible da, udabiltzaren laguntza edo, edo dinamika ez onartzia. Beaz, uh, hara, zerbait ateatuko da, uh, espero dut, hortaik, uh, baina, hara, uh, lehenik nahi ginuen uh, puskat, temperatura eh, hartu eta ikusi, eh, bon, hara, badira, badira gauzak entresgarriak egiteko, orain, orain, orain dik eh, dira hasiko gauzak. E, Autetxi batek nahi baldimadu udalbitzan sartu, edo lan egin, zer behar du, behar du zerbait zinatu, behar du zerbait onartu, behar du gutieneko elementu batzuken batekin? Bai, bestan da, behar du... Zoin dira gutieneko <laughs> Bai, behar du onartu eskualegia, Uh, ara, badela, eskolegia badela, uste dut, eh, ara, eh, naziotasun hori ere uh, behar du biztanda onartu, bai, baina nik uste dut, barnen sartzia, bai, biztanda, mementokot, uh, mement, mementuz, abertzaleak dira, zen eta abertzaleak dute gehiago senditzen naziotasun hori, baina nik... Uh, pentsatzen dut, arere, hemengo hautetxi batek, onertzen alduela, badela, zerbait eskualerian, eskualerri, eskualerriak badiela, eskualerrian badela, naziotasun hori onartzen aldu, naiz eta ez den abertzale. Ordean, bitxia, uh, bitxia gertzen alda, horako, <laughs> pentsatzeko moldea, baina uh, izaiten altzina hemengo hautetxea eta pentsatzia ez ziela alde eskualerriaren uh, eh, bultzatzeko, egiteko, gauzatzeko, baina onartzen alduzu, eskualegi bat badela. Hala, eta gero, lanian aizielaik zure uh, eh, herrie indako, eh, baten dako bintzatzen ez, uh, eh, lanian aibali mazira, normalki, uh, posibilitate, uh, normalki, onartu ere, pen, zu bezala pentsatzen ez dutenekin lanian hartzia. Hora, eh, gu uh, lanian kontseiluru gira, kontseilu ikilan, nahiz eta pentsatzen dugun uh, eskualeriko departamentua berdela. Eh, Baina egiten dugu lan eh, ere uh, paueko uh, haute txekilan. Hordian bergauza izaiten alda, enetako udabiltza indako Ezer supo osatzen du gero diru mailan, adibidez uh, erri baten zat. E, erri batek uh, dirua sartu behar du udalbiltza, nuntik heldu da, nuntik heldu da diruaz, zein dira ahalak. Bai, Bai, biztan da, me, mementoko ahalak eh, tipia dira, zen eta, bai, herriek eh, lukete uh, behar, biztan da, udabiltza, zen eta udabiltza, serbitzu gisa, instituzio, Eh, eh, zerbitzu emaitendian emaiten dien edo ekartzen dien instituzio gisa behar du eh, dirua eta zerbait galditen duzulaik uh, herri gisa adibidez normalitaike pentsatzia uh, dirustatzia ere. Beaz, bai parte hartzia suposatzena aldu ez dugu ez gira honu hein hortan iparaldean, uh, eh, baina biztan dena supuzatzen diela uh, dirustatzea, eta badira herriak uh, egiten, dutenak biztan da hegoaldean, eta uh, egun batez, zendako ez, uh, iparaldean. Juridikoki ere badakigu, Uh, hor ere uh, beharko dela kasu egin, eh? ez, da, ara, ez tabu bat hori egitea, uh, zen eta ara, udabiltza hartzen balimadu indaga, pentsatzen da, eta badakigun hola den, uh, frantses eta espainol gobernuek ez dutela begi honez ikusiko eskualegia uh, antolatzea eta gauzatzea, uh, baina uh, behaz juridikoki beharko ditugu uh, gauzakuntza finkatu eta badira uh, lanak, obrak, horri buruz egiten dienak, estudioak, ikusteko nola posible den, uh, bon, orain ara, hauteskunde eh, giroan gira, baina nola ondotik, bai, eh, nahi bali madira gauzak segitu, nola ondotik herriek eh, dirustatzen alduten udabiltza. Gaur egun e, udalbiltzan zenbat autetxi dira, zenbat herrik parte hartzen dute? Eta zer leku du iparaldeak horien bai, artean? Bon, or, orotara, e, gutxi bera, mila bosteun autetxi badira eskolegia mailan, Uh, eh, iparaldean eh, errandutan bezala gauzak emekio uh, etortzen dira, uh, ara, beste, beste giro bat da, uh, gira hamar bat hauzapez, egia, eta uh, latanoi uh, hautetxi, ordean lan hori ez da honu bukatua zen eta astapen bat zen bakarrik 2008an, eta hauteskundeak pasatu eta bai uh, proposatuko proposatuko zaie eh, haute txiguziar, behaz, uh, ara, uh, eh, eranezake edo ben pentsatzeko moldea eraitea uh, uh, buruz. Ara, behaz, ez gira denek, denak ber ritmoan, haute eskundeak ere egiten dute ritmoa, erena behita haute eskundeak pasatzen dielarik, behara, uh, iparaldean, bederen, beharko da, untsa finkatu gero ondotik norden dinamika sartzen eta, eta nola antolatzen giren hauan bilori gabe mankusionean gira, Daniel Olzomendi mendi udalbiltzako lehen dekari ordearekin. Prezeski orain pasatuko gira erriko bozeri buruz, biarren atala, epatu dituzu, uh, udalbiltza autetxiz uh, eh, osatua da, nol zer haintzin ikuspegi duzuzuk erriko bozeri buruz? Eriko botzer buz, ni pentsatzen dut, herriko eh, botzak eh, biziki importanta diela, hala? Eh, eta hortik pasatzen direla hainitz gauza. Hala? Eta mintzatu nahi nuke militante guziei, eta ereiteko behar dela inahala sartu herriko kontselietan. Uh, zen eta naiz eta pentsatzen dugun hainiz gauza eh, antolatzen diela eh, herrietan, ebe sartzen diela, oartzen behar ba ono gehiago dela. Eh, erra nahi baita herri, herri baten uh, botzak be badu, bere, bere poderea, bere balorea badu. Eh? Ez, ez pentsa herri kipiatian, ez dela balio engaiatzea, ez da jauz bidiak dira bakarrik, ez bada hainiz gauza egiteko herri batean. Eta xantza balimada talde uh, eh, onian izaitia, emeita lagun batzuik ilan eh, eta eh, hartzia, uste dut hor biziki gauza itena aldera. Beaz militante guzei, sartzen al balimada herriko kontselietan, Ni eren ezake uh, lehenik uh, herriko gazte taldearekin, talde baten osatzeko eta talde horrek segitzen albalimadu uh, ongida ere uh, ara, uh, herriko kontseiluan sartzia eta ikusi dugu ere uh, sei, uh, sei urte horietan, izan dain lugalde kolektibitatea, eh, bake prozesua, uh, laborantza gambara, edo zoin uh, uh, gaier buruz ere, Hirien, uh, pentsatzeko moldia, galdina da, behaz, uh, eta ez da baidak sortzen dira. Eta hor uh, hor, hor behar da present izan eta hor uste dut eh, gauzak eh, aintzina azten uh, eh, diela. Eta da hori bakarrik errietan biztan da, baina hori ere bada. Aipatu duzu uh, militante bakoitzari ideia luzatzen zeniola, Eriko bozak prestatzen ari dira herrietan eta eduriz bereziki barnekaldean hasteko, eskualerri barnekaldean, zerrendan osatzeko zailtasunak eh, entzuten eh, dira herrietan, gazteak zugai batu dituzu gazteak eta pres dira zerbait egiteko, baina gero engeiatzeko, beren gain hartzeko ardura batzu eta batzutan beldur batzu oraino badira, nola esplikatzen eh, duzu hori? Pentsatzen duzu ez dela aski prestaketarik talde dinamika hortan ibiltzeko? Ni pentsatzen dut, behar ba, gaztek eh, ez dutela ikusten ben lekia edo beldur dira zen eta informazio eskasa baita. Hara. Eta egia herrietan eh, informazio eskasa dela hainitz uh, aldiz. Eta behar ba, ez dute ongi ikusten eh, nola pasatzen den eta pentsatzen dute Eh, nola pasatzen den e, kontseilietan, baina eh, eta ez da kultura hori, publik, naiz eta publikoak dien, ez da kultura hori joaitea herriko kontseilurat eta behatzea behatzia ikustia ze pasatzen den. Zen eta fite, fite, zomitzu pentsatuko haute, to, da hau, honat, ez du konfientxaik edo zendako e, etortzen da. Eta hori, e, enetako... Eh, ez da, ez da untsa hori, zen eta ni pentsatzen dut gauzak idekia dielaik behar dira, behar da joan ikustean nola pasatzen den. Eta gazte horiak ikusiko dute gai direla e, herri zerbaiten ekartzeko. He? Eh. Uste dut, badela e, humilitasun zerbait, e, baita pentsatzia... Kontselian dienak uh, gu baino gehiago diela, baina nuntza soiten bali badu, bakotsa badugu gure gure lekia, uh, eh, errienkude uh, eh, gauzak ekartzeko, ideiak ekartzeko, eta badakigu uh, ez tabaidetaik direla gauzak uh, onak ateratzen, behaz uh, ez tabaida bali uste dut gaztek bautela ben ben partia uh, hartzeko, eta, eta ikusiz euh, uh, iparaldeko gazteria uste dut zinez bautela zerbait euh, egiteko euh, herrietan. Zuk sentitzen duzu aldaketaren aize bat badator? Bat kostaldean ikusten ditugu autetxe handi bat zuren aldaketa badela. Eh, Olako, uh, aize bat, freskotasun aize bat sentitzen da badatorrela edo, edo ez, edo zurrago zira? nik uh, uste dut, bai, <laughs> badela haize berrikibi bat, <laughs> ez dakit. Bai, uste dut eta jendia, ez da erran behar zozua dela, jendia. Eh, jendek, uh, jendeak oartzen da, emekimeki. Familietan ere, begiak idekitzen dira, uh, ziek ere, irratietan, telebistan, uh, emankizunetan, ekartzen duzie ere informazioa, eta uste du jendek gero eta geio, nahi balimadu azteko badu informazioa, eta uh, uste dut begiak idekitzen dituztela. Eta gero, bada begia uh, eta gero, bada agertzia, barnekaldian, bederen agertzia. Eta urratxo hori zometaldi zaila da. Mainan zometzu, jauze errangabe ere, uh, pentsatzen dute, zometzuk erraiten dute, to beden horiak igitzen egitzentuk. Beti, beti berak dira, behinan igitzen ze, zerbait egin nahi ute herrien dako. Eta uste dut, uh, abertzale gisa ere, respetu gehiago idazi dugula, eta idazten ari gira. hara. Eh, Eh, beaz uste dut lanak beti uh, ekartzen duela, zerbait, eta uste dut uh, han, hanbeste urtez uh, lanean ariz, uh, munduan, uste dut ara fruituak etortzen dira, eta nolaz ez, uh, ez aipa, hanbeste familia nun uh, abertzaren kontra zirenak, e, e, eta babatean denak uh, itzutzen dira zen, eta ohartzen dira, Aski da baino, puskat ez da baida sorrazteko, gauzak uh, ek, ekartzeko, eta ni uste dut gero eta geio konfientza izain da uh, eh, likuko uh, eh, emazte eta gizonetan, ara, uh, estudio guziek uh, emai ekartzen dute edo eakusten dute politika handi horiek ez dutela gero eta geio konfientza ukaiten, baina uh, herri, herri edo asteko hurbiltasun politika hortan uste dut badugula eh, gure lekia ono. Alere, bada horrendik kompleksu bat abertzale zaiteko eta publikoki agertzeko abertzale gisa? Uste dut eh, badela, bena izan da guai beno gehiago. Hara, eta uste dut eh, berdela berdela segitu eta ni hasteko ene, ene kasuan egiten aldut eh, garbiki uh, izan dizten edo zoin uh, serbitxuetan ebe respetatzen zitute eta berbak gehiago zen eta egiten duzu garbiki nor ziren uh, ze pentsatzen duzun eta ez dut sekulan oztoporik ukan ez kontseiru horokorritik ez, ez akitaniatik behaz uste dut ez dela gordetu behar. Uste dut, uh, ara, finki dela erran zendako giren eh, politikan, lanean hartzeko, herria indako, eta uste dut eh, jendek uh, bakitela, teknikalariak eta denek bakitela. Gero gainatekoa politika da. Hautetxi zira, abertzale zira, hautetxi abertzale ote zira. Be... Eta hola agertzen ote zira. Azteko entzatzen iz. <laughs> Entzatzen iz, uh, iz, ara. entzatzen iz, uste dut... Uh, Uh, ara, eh, eskunde guzietan, azteko, ara, kantonamenduetan engaiatu niz, eskualegia bai, eh, ara, etiketarekin, ganezake, behara, ni pentsatzen dut eskualegia bai dinamika onian dela, abertzale guziak behar diela elgarreta atu, eta uh, abertzalen ideiak eta botza, Egan ezeke, errespetatia da, eh, ez, beiz, eh, ez behit ezpada abertzale munduan eh, bakarrik, biztan dena, baina onduan ere, eta naiz eta zomeitzu ez duten eta zu bezala pentsatzen, errespetatzen dute, ze pentsatzen duzun, eta hainitz aldiz, badira, bideak kutzatzen dira, eta ikust, baina gero, ara, abertzale haute txiz aitea, engaiatu niz, engaiatzen al nintzen eh, aldi guziz, gero badira mugak, biztan da, uh, <laughs> ezpigira denetan izaiten al, bena uste dut, eh, problema guzietan, abertzalen problema, problematika guzietan, parte uh, entxeatu gira parte hartzia. Zergaitik etiketaren beldur hori, New York ez du nahi, New York. Gehiengo batek ez du nahi agertze etiketaren baten azpian. Denek nahi dute zerne nahi ireki bat. Ba, etiketa bat, eh, nahi bauzu, etiketa bat bauzulaik, behauzu esplikatu jender zendako etiketa hori duzun. Ara, adibidez, kantonamenduko kampainan hori ikusi dut. Eh, eh, ikusi dituztan uh, jendeak edo etxeta, ibilin izan etxetan, behar nien esplikatu zenda, zertzen abertzalea izaitia. Egan banu, etiketa gabe niz eta nina izbakarrik, erresago iz, izaintzen. Ara, baina eh, hautatzen duzulaik eh, ere pedagogia mailan uh, lanian hartzia, eran nahi baita esplikatzia jender zen, eta hori da, haute eskunde guzietan hori da entresgarria izan dena. Eh, uh, dena. Da, memento hobena dela gauzen esplikatzeko jender. Ara, eta hainitz aldiz, eta herrian ere hori egin beharko da, jendetat joan, mintzatu, partekatu, ideiak partekatu, eta jendek uh, aldiz ikusten dute uh, ez zirela, eh, zirela bene ideietaz uh, edo jendeak ez dira zue ideietaz bizik urgun. Hau, bilori gabe emankizunean gira, eta orain ba, egituraketak aipatuko ditugu. E, azken aldian egituraketa administratiboek zer esan ondia sortu dute, lurralde elkargoa, Ipar Euskal Herri Maian, herri elkargoak bereziki basena farroan bakar bat egiteana, eta azken aldian ba, kantonamenduak aipatuta, kantonamenduen karta hori prefetaren, prefetak aurkeztu duen karta hori, ze, ze iritzi duzu, ba, estatu frantxetik heldu den proposamen horri buruz? Be, gein egiteko izitu gira biziki, zen eta uh, uste dut marra gorria antxuño uh, eh, depazatia izan da. Erren nahi behita eh, eh, eskoleriko eta biarnoko kantonamendu bat egitea, edo biarnoa eta eskoleria batzia uh, kantonamendu batean, uh, hori zen uh, ez utzi behar. Hara, ea, behaz, hori importanta zen, orain iduriz uh, hortan gira eskualegiaren mugak errespetatia dira. Hara, bedain, bedain hori, ni lehentasuna hortan ezartzen jen. Gero nola egina izan da. Uh, nola esplika jender, diru behar dela kasu egin di, diruari, nola esplika jender orain hartio departamentuan uh, berroita hamabi uh, kontseilari baziela, ara, berriz berantolakuntza bat izan dela, gauzak hobekio egiteko, dirua gutiago xautzeko, eta uh, eh, berroita hamalau eh, izanen dira. Beaz, uh, eh, bon, jendek uh, hor olartzen dute gauza bakar bat, da politikoen arteko saltsa bat. Eh? Egen baita, uh, hor ez jendendako egin den dako eginden, egina den lege bat. Gero, abe, ah, enetzat, enetzat, bon, behar da egan, behar, zila halere gauza atzu kambiatu. Bazinen, gu bezalako eh, kantonamenduetan, eh, kantonamendu arruntipiak, egia, eta basinen ikeragiri handiak. Eta bazen dejoreka bat, hor behar da erran gauzak den bezala. Gero beste gauza bat, eh, pare, pareko tasuna etzen, pareko tasunik etzen. Hor horren hortako egia Untsa izan da, gizon bat, emazte batekin eta pareko tasun hori, uh, eh, hara, ho, hori, eh, hori dudarik gabe, ez da hori untsa da. Gero, dezoreka hori behar zen horrekatu, biztan da, baina, ordean, horretan ados, baina orain ikusten duguna da matematikoki egina dela, eta badira lugalde oso atzu, uh, adibidez, barnek aldean, hogei, mi, hogei milako, hogei milako, Eh, mi, hogoi mila biztanleko uh, eh, egiten dira, eh, dielaik, biztan da uh, joaiten ziela mauletik urepela hartio, edo, uh, edo lartzabaletik uh, iztu, iztu, edo bidasune hartio, biztan da. Eta hor, nahi bauzu, bauzu haute bat, baina ez duzu urbiltasunik. Eta horrek ez du geuze egiten ahal zure herri indako. Hala. Beaz, urbiltasun hori hautsia da, beaz, departamentuko ordezkari bat bilakatzen da. Hala. Eta han izanen da, eta ez duzu behitez harrikin harremanik ukain. Ez du uh, eh, lugalde baten edo baleko eh, dinamika bultzatuko, ez du jeuze eginen. Hala. Eta ordian herri elkargoek dute gehiago indar hartuko eta hortan dira gauzak jokatuko. Hala. Ordean, pentsatzeko moldea da uh, hortan, izain dira hautetxiak, politika bakarrik egiten eginen dutenak, ara, dako, ben partiduain dako, eta uste dut, urruntzen girela, azteko basiriko lugaldetaik, eta hori uh, domagarri atzemaiten dut. Aipatzen duzularik uh, desoreka, Uh, desoreka bada ere herrien mailan badira herri txiki-txikiak eta bereziki barnekaldean, eh, baserri mundu hortan eh, kantonamenduen arteko desoreka hori bilakaera nola ikusten duzu aipatzen duzu herri elkargoak importantak izanen dira direla ondoko belaunaldientzat ez ote dira desagertuko herriak eta kantonamenduak eta lekua utziko herri elkargo eta menturaz eskualdeeri nola ikusten duzu hori Bai, Duriz, niki... azken punduetan hori aipatzen da. Bai, hori da. Hori da, herri elkargoek gero eta gehiago indar hartuko dute, denak hortaik pasatuko dira, eta herri tipietaik uh, eh, bat bi ordezkari uh, izain dira, Eta hor izain da, eh, hara, herriko kontseilu bat bezala, eta kartierka hartzen dituzulaik edo ukaiten dituzulaik ordezkariak, uste dut, hola, bilakatuko dela. Beaz, herrietan, eh, uste dut, eh, hara, kontseilu bat izain da, baina izain da, abisu baten emaiteko herri elkargo batean. Hara, beaz, nik egia, herriak ben poderia desagertzen ari da eta ahalak. Eta e, poderia ikilan, ahalik. Ahala, poderia ikilan ahalak edo ahalak poderia ikilan uh, eh, joiten dira. Eta egia uste dut uh, eh, gero buruz herriek gero eta gutiago indar ukain dutela. Eta behaz, uh, zaila izain da, uh, herri elkargoetan, beharko da, mm, herriko botza uh, eta hori... Uh, Hori, baz, zaila izain da, uste dut, hola bilakatuko dela, bai. Zu, Baxena Farroko Herri Elkargo batu baten aldeko dira okara naiz? Bai, bai. Naiz eta eh, horre ere iritzi ezberdinak izan diren eh, zure tendentziako jenden artean, zertan zizte momentu honetan, debate hortan? <laughs> Ordean, Baxena Farro mailan, eh, ez dugu, ara, ez gira intzinatu, Baina, baina, ara, ikuspegi desberdinak izaiten aldira, uh, naiz abertzale munduan ere, biztanda, Eh, Bistanda, nik pentsatzen dut, eh, ara, itanoita hamar eh, herrietan, uh, zerbait egiten aldela, beharko dela errandugun, uh, errandugun bezala herrielkargoek dute, uh, podere uh, gehiago hartuko. Ordean, nik pentsatzen dut, barnek aldean, basena foroa mailan, badela lugalde koherente bat, hor, eta hor, uh, mehesi ginukela, arele, uh, lanian hartia, uh, eh, elgarrikin, eta ikustia Baxe Nafarro mailan ze, ze egiten alden. Baina hor ere ez da baita ezpada uh, eh, hirigusiak lanian hartzia, eh, ez du horrek beldurra azten. Gehiago beldurra azten du nola kude atia izain da. Ara, Uh, badugu, konfirmazioa edo sistimat lekian ezartzen bali madan serhutatzeko demokratikoki uh, lanian nahiko girela uh, bale guziak edo eskualde guziak uh, ordezkatuak izain diela, serbitxuak denetan ezariak izain diela, Hara, ez diela gune batzu, beste batzu beno gehiago, uh, hara, uh, serbitxuek ilan izain. Uh, hara, hor, demokratikoki lanean ahibalimagira, nik uste dut posible dela. Ordean, uh, biztan da, basen egiteko, baina basen afarroa uh, eh, lehenoko modan edo diela hoita urte bezala behar, da, balimada kudeatu, horrez niz ados izanen basen afarro lugalde horrik ilan. Hara, hein, eh, behaz, uh, eh, hara, metodoari beharko dugu biziki kasu eta uste dut hor diela baldintzak ezari beharko, Hala, ez dira, ez dira somitzu uh, eh, utzi beharko uh, kudeatzen, eta hor da beldur uh, eh, haundiena uste dut. Kantonamenduetan urbiltasunik ez dela izain, oi berrietan zinion hastian, eran erri elkargo haundi batean ere urbiltasuna nonda uh, barneko errientzat. Uh, halere, uh, halere hitanoita hamar herri, ez da gauza hondik, halere. Naiz eta distentzia hartzen den, hal eh, ere eh, guti gora bera eh, hurbiltasun bat bada. Egan nahi baita dona pauletik urepelerat, bon, uste dut, hara, nahi keria balin bada hurbilden, hara. Uste dut, uh, uste dut, hor, ning aipatzen nielaik urbiltasuna, etzen ba, baitez bada distentzia bakarrik. Me zen politika mailan, eren nahi behita, ahanguretan, uh, Eh, eh, kontseilu horokor batek, hogoi biztan lehen eh, kontseilu horokor batek, ez da eh, arranguratuko hirikipi baten eh, problemaz. Beaz, eh, atik hiriel elkargoan, hiriel elkargoetan, eh, izain dira hiriko ordezkariak, ara, komisioniak izain dira. Beaz, hor ere, laneko manerak ekartzen aldu urbiltasun hori. Ara. Bai, eh, Parisetik bultzatu diren eh, hainbat erreformen ondorioz, ba, ikusten dugu, eh, maule eta urepele kantonamendu batean, gero bi herri elkargo desberdinetan, eta bukeran animaleko eskizofrenian e, giraz, Hor, bestaldetik, bada lurralde elkargoaren aldarria, Euskal Herritik beretik, eta horri Parisek erraiten argiki ez. Ez ote da, egiazki, filosofia hortan arazoa, ba, Parisek Parisen ukazioa eta Euskal Herriak ezin antolatu bere burua. Bai, biztan da, eh, beti hori eh, izanen da. Eh, eta horren kontra, ja, borrokatu beharko dugula. Uh, Artoko du, behar ba, hirri elkargoen artian ere, lan bat uh, ere eman beharko. Uh, eskualeria ez da paisetik etorriko. Uh, Loralde ikusten dugu. Ez da sekulan paisetik etorriko. Zen eta hango politikariak dira eh, jakobinismoko eh, lagunak eh, afean, edo, edo jendiek dira, e, behaz ez dugu sekula lortuko. Lortuko dugu gu haurek, gu hau antolatzen balima dugu e, eskualegia. Eta ni uste dut, e, herri elkargo horietaik zerbait beharko dugula, zerbait asmatu, Uh, eta eta orain hartio uh, hor ere berzen eh, pedagogia mailan berzen burietan harere aintzinatu eta uste dut naiz eta ez dugun uh, lugalde kolektibitaterik ukan uh, ezagupen instituzionalik hara, biztanda, uh, segitu behar dugu horri buruz, baina harere burietan biziki gauzak aldatu dira eta bai soiten alditugu alde, alde txarrak o kerrak baina ere badira alde onak izan dienak, eta hor urratsa handi bat eh, egin dugu, eta ondoko urratsa, aipatzen ginen e, eh, belanualdiako hastean, eh, ondoko urratsak dira nola antolatzen gien tokian gehiago indar ukaiteko. Ara, eta biztan da, departamenduan departamentuan entxeatu dira e, eskualegia, ara, eskualegien mugak ez respetatzia. Hor, iduriz, e, respetatiak izain dira, eta orain barnen dugu antolatu beharko bai, Euskal Herriaren kanpo mugak, bai, baina historikoki Euskal Herria antolatu delarik, antolatu da biltzarretan. Hau da, herri aldeko biltzarretan, hori izan da, betidanik e, jokabide historikoa. E, kanpotik ematen du, Gerota gehiago hori urtze da dola, adibidez kantonamendun historioekin. Kantonamendu historioek hori... Ah, Gerbiki akusten dute, egia. Baina herri elkargoekin nik uste dut hor dela eh, gakoa, herri elkargoetan hor dira uh, bizitzeko guneak uh, zaindu beharko, uh, hor dira batalia gorriak uh, ereman beharko ditugunak, zen eta hor dira egun guzietako eh, problematikak uh, ara, eipatzen, eta egia uh, eh, departamendua maila eta departamendu, departamendua beste gauza bat uh, izanen da, eta egun guzietako gauzen dako herri elkargoan pastuko da. Lurralde elkargoaren aldarrikapena ba, Jean-Marc lehen ministroaren eskutan utzi omen dute hori eta lurralde kontratua ez dakigu bera ongi zein den gaia, baina bere bulegoan gelditu omen da, asko hori aintzinamendu gizara ikusi dute, zuk ze iritzi duzu horren inguruan. Ba, aintzinamendua, eh, ez da aintzinamendua undirik, e, eh, uste dut hor, eh, olertzen dugula, izan dain eskuina edo eskerra, frantziak beti ber jokatzeko moldia segituko du. Hara, e, behaz, behaz, ez dugu gauza handik, uh, espero, guaztean eh, eh, uh, erraiten nien bezala, beharko dugu gu haurek gauza kantolatu, kontratu bat, kontratu bat egitea, ela ez egitea. Be, hara, ez egitea baino, uste dut, behar egin, orain kontratu hortan, ze, uh, ze ezariko dugun, hortan dugu lan handi bat egin beharko, erren nahi hor behar uh, eh, eskolegiaren indarra puskat uh, eakutsi kontratu hortan, Kontraturik ez egitea, uste dut, uh, frantziak, uste dut, edo, bai, uh, zaila da, baina uh, behar ba, frantziak kontratu egin gabe ere, egon litaike, uh, behaz, uste dut, dugun hareman kipi hori, edo kontratu tipi hori berdugula dugula harere uh, eh, zein du, eta inalauntza eh, eraiki, eta eakutsi kontratu horren bidez, eskolegiak badiela gaitasuna bere gain hartzeko bere antolakuntza. Ahuan bilorik gabe Euskal Edabideen uh, eh, emanaldian zuten edo begiratzen ari zirezte, gaurko gomita dugu Daniel Olzomendi udalbiltzako lehendakari ordea, bainan ere e, eh, izura herriko hauzapeza, ordean izura ipadezagun eta hauzapez eh, kargua eh, lehenik, berri zabiatzen lotezira martxuan, eta bigarrenik zer nolako ahalak ditu errikipi batetako hauzapez batek dinamika atxikitzeko bere herrian, ahalak ukaiteko gazten plantatzeko, gazten atxikitzeko, izuran zer proiektu duzue. Ordean, le, lehenik bai uh, berriz uh, abiatzen iz, uh, ara, ene taldearen uh, botzere maile gisa, behaz taldea da osoki uh, arra abiatzen. Uh, zendako, zen eta pentsatzen dugu, uh, engaiatzen gela badela ziklo bat, eta herrietan euh, hamabi urteko ziklo bat euh, bada. Eh, guk hori pentsatzen dugu, eran baita proiektuak badira, eginak izan dienak, eta badira lekian ezartzen ari direnak. Ara. Eta sei urtez, eh, denak egitea ez da posible. Beaz, eh, badira gauzak, bai, eh, adibidez, eh, be, izura ipatzen baitugu, sei urtez, bai, ekarri dugu hirian formakuntza zentro bat, pauen zena, CFPA deitzen dena, eta laborantza munduko formakuntza bat egiten duena, ara, jendeak plantatzeko ahalak okantzezaten, berroi urte gabe, Eh, gero, bai, erri elkargoa ikilan, nahiz eta herri elkargoa arrunt eskundiara zen, eh, be, lortu dugu arere eh, lanian hartzia, ara, eta uh, hau bat bada uh, izuran, ara, uh, ostibarri baleko uh, behaz um, hau hor da, Eh, hiru uh, apartamendu egin, bi, eh, etxe bizitza egin ditugu, apartamendu egin ditugu, sozialak, behaz, uh, irriko gazten dako, be, alokatiak dira, eta bada familia bat etorri dena, uh, kanpotik etorri dena, gazteak, uh, behaz, lau iztale gehiago, guretzat, eh, hola ikusi behar da, eta gero orain, uh, berantolatzen dugu, behaz, erriko Eh, eta Dona Paulen finkatia zen rapitz uh, eh, xarea, eh, hogei, hogei langile uh, lanian, lanian dira rapitz uh, xarean, behaz, uh, afog, ble, zagunak diren egitura hori guziak, etortzen dira izurat, ara, buleguak uh, egiten ditugu, eta behaz eh, etorriko dira izuran, eta biztan da eh, dinamika ekarriko utela, uh, eh, hek ere. Behaz, bai, uste dut erritipietan, naiz eta ahal guti uh, dira uh, gauza, horiak egitea, Uh, erraiten dugu ez dela dirurik, uh, proiektuak balin badira, uh, lanian ahi balin bagira, dosirak segitzen balin badira, Eh, erreiten nuen ostean eh, laguntzak badira, teknikalariak badira, e, eh, kontseiruroko denetan, estaduan, e, eta parian zilelarik eta defenditzen duzulaik zure proiektua, bai badira gauzak egiten dienak, eta froga, froga hor dugu. Uh, behaz nahi dugu uh, segitu abentura hori uh, ez baita espada hor egoiteko herri tipi baten poderia indako baina uh, bai, baitira eta baitira uh, okasion ederak proiektu batzuin uh, lekian ezartzeko Erraiten dugu ahal gutiago eh, badela, baina nik eh, positiboki behar dira gauzak ikusi ere, badira gauzak egiteko, herri elkargoan ere eh, lan enteresgarria bada ere maiteko, eta hara, ikasten duzu eta segitzen duzu beste pentsatzeko molde batzuik ilan lanian hartzia, eta zuk ere zure pentsatzeko moldeak hartzen duzu, eta uste dut uh, errespetian badiela gauzak enteresgarriak egiten al uh, direla. Eta hartako, hartako Ko nik ikusten dut, herri tipi bat, herri elkargo tipi atian, eta hara, hor diren ahal tipiekin zeiten alden, hor dian pentsa daiteke, alere demokrazia modu enteresgarri batian, basen afarroa lekian ezagiz, eh, balitaike alere uste dut proiektu eder batzuin egiteko eh, kasuneak. Zuen kantonamendua, herri elkargoa, bat ez kantonamendua, oso eskuindiarra da, Abai. Ba, no, nola da harreman hori iguneroko lanetan auzoko herriekin, auzoko autetxiekin, zer beharko da hor eh, alako elkarlan bat, ez? Bai. Hor dugu adibidez baleako adibidea, ez? Banka eta hor gainek hortan eh, biziki ongi ari dira garapen ekonomiko egiten, da ongi saltzen dute gainera, zuen kantoramendu eskualdean hori egiteko, ze zailtasun dituzue? Be, ara, <laughs> politika dakizuen bezala, be, jenden arteko, emazte eta gizon arteko harremanak dira, <laughs> Beaz, eh, beaz, ara, hori, eh, behar dugu, behar dugu besteak irrespetatu, uh, eh, hauza indegien egiteko, uh, eskundioak batzuik ilan uh, nintzan lanianari, ara, eta nik uste dut jenden uh, beharrak eta serbitxuak ez dutela eta uh, kolore politikoik, eh, eta hor denek badakigu zer uh, Eh, dugun egiteko behaz eh, gure herrientzat, gero badira, eh, pentsatzeko modu desberdinak, hara, baina hor ere, ez sortzen dira, eta biziki enteresgarria da ere, uh, eskundiak batzuikilan ere uh, ez baidan sartzia, sartu nahi dutenekin, <laughs> ez dira denak sartzen, eh? uh, enteresgarria da, zen eta be, ekartzen dituzu zure ideiak, e, eta ikusten duzu nundiren beren uztopoak zen eta uste dut, uh, eh, abertzaler buz, uh, eh, bautela hainitz, hainitz, eh, irudi, uh, diela oitamar urteko irudiak, eta horiek hausteko, Ebe, behar da barnen izan, behar da egun guziz izan, behar da egun guziz ez hori erraiten duzu, bena ez da bat egia, hura froga, eta abar, eta egun guzietako lan kipia da, hor, Hor bat dugu, hor maite dugu, eh, lanian hartzia eh, maila hortan hasteko, eh, zen eta erreiten nuen bezala, uste dut jendek oartzen dira la, herri indako lanian egila. Kompostelako bidearen erdian ziste baita ere, eta kompostelako horren erdian ere baitu ze proiektu batzuk e, izuran. E, zer ekartzen du bide horrek e, herriari, zer ekartzen dio? Herriari ekartzen dio uh, zazpi mila biztanle, behaz ekonomikoki Eh, biztan dena ara, ekartzen duela gauza atzu. Hoi nik ezake eh, behar dela alderantziz pentsatu ere, orain behar pentsatu, ze herriak ze ekartzen aldu, eh, zazpi mila jende horiek, pasatzen diren zazpi mila jende horiek, ara, Uh, ez da bakarrik uh, herriko afera hori, eh, izurako problematika, baina behar ba, uh, holako gauzak ere, herri elkarkoan mailan uh, ikusten aldira, erran nahi baita behar ba, jende horiek pasten dira herri batean, eta ongi litaike behar ba, herria, balea, uh, basen afarroa behar ba osoki, aurkestia jende horiak eta gune bat ukan dezaten uh, ara, uh, olertzeko zeharkatzen duten uh, eh, lugalde hunen gakoako kaiteko. Ukantzin duten proiektu bat uh, izuran, justuki interpretazio zentro gune baten egitea, uh, justuki hortik pasatzen zen jendeari erakusteko zer zen uh, herria, zer ziren uh, herrian eta auzo herrietako dinamikak zain ziren. Olako proiektu xede baten eh, garatzeko ideian zirezte beti? Ba, eh, zer nahi zenik, bakizu, herri, uh, herri atean pasatzen zielaik, kontselian zielaik, edo herri baten buruan uh, zielaik. Bistanda, da, uh, badiela zu uh, beno leheno lanian aizan direnak. eta ni azpi nahi nuke alere, hanbeste urtez uh, eh, aize uh, kultur zentruan lanian aizan dienak. Zain eta uste dut, uh, ara, hatz berri bat ekarri utela, uh, aize berri bat ekarri ute, bai, ordean mem memento hartan zaila zen uste dut, eh? akitu dira zumeitzu, uh, higatu dira ere, uh, bainan behar ba, horren ondorioak dira, horren hain entortzen. Erremeita ez gira zerotik partitzen. Hala, ez gira zerotik partitzen, eta bai, badira, badira dosier zahar batzu, nun ikusten da, nun ikusten den, badela, ba, izan dela kristoen gogoet, gogoeta izan zela, Eta ordean, bai, horiek eh, berriz hartu ditugu, eh, berriz eh, gogoa dugu, bai, herria izartzea, gune bat, interpretazio edo zentro bat ekartzea eta hor ere uh, laguntzak behar, ba, behar baina ez baita ez bada dirua mailan, biztan da, dirua mailan beharko da, baina ere uh, eh, pisteko uh, eh, nola antolatzen giren, nola iten alden, ze egiten den, zen eta diela, diela hamost, hamar orte, ziren bergauzak egiten ordian eta hor ere uh, jakintasun hori, Uh, behar dugu, behar dugu sekatu, behar dugu harremanetan izan, eta hara, uh, eh, bainan bai eh, ideia bada eta uste dut uh, beharko dela egun batez zerbait horako uh, izan uh, herrian bai. Hala ere pena da kulturzentro bat desagertu baita? Bai, bena ez da fisikoki desagertu. <laughs> Mare ruski, uh, hara energia kemena zen uh, falta edo historio guzietan bezala, ara, bizi guzietan bezala, bada, bada sortze bat, adin eder bat eranezake, eta hor eh, eritasuna goizik sartu da, uste dut, eta bon, ara, Uh, bat itzultzen da, baina eh, pentsatu behar da, halere, osto hortan baziela gauzak idatziak izan zienak, eta ez diela ahazten, halere, uh, ze girua zen, eta behar ba ondoko, ondoko proiektuak, eta segurniz, hasteko, uh, hatxo horrek ilan uh, gira segitzia, pasatzen bali bagira. Hauan bilorik gabe hemen aldia segitzen duzu eta azken minuta hauetan, aipatuko dugu edo johatuko dugu aktualitatea, azken egun hauetan entzuten da hizkuntza aipatzen eh, dela hizkuntzak aipatzen eh, direla eta eurokartaren eh, beresteko proiektua badu balukela frantziak hizkuntzari duzun atxikimendua aipatuzu behin baino gehiagotan hemen nola ikusten duzu salsa hori guzia sinesten ote duzu e, beretsiko dutela eurokarta eta horrek zerbait ekarriko duela euskarari eta beste hizkuntza hizkuntzeri Azteko eh, nik egien erraiteko dudak baditut. Eh? Dudak badi, baditut zen eta hanbeste oztopoak izan dira eh, orain hartio. Uh, azken urte horietan uh, erran, uh, aldugu izkuntzari buruz uh, gilapen bat uh, izan dela. Eh? ikusten delaik uh, se askaren egoera. Eta hor, hor uste dut... Uh, problematiketan uste dut gune uh, gune gorriena edo ilunena uh, dugula uh, eh, izkuntzaina. Beaz, hor bai, bada arrazo handi bat, eta nik ez dut ono ikusten nola frantziak bere pentsatzeko moldia, bere, bere, bere kromozomuetan erranezake kasik ditien, ditien pentsatzeko moldiaikin, uh, nik ez takit nola zerbait ateatuko den uh, buruz, adibidez, nola, nola legiari buruz gauzak aldatuko diren. Baina, eh, ara, hor, eh, badira, eh, lanian haidienak beharre, baina hor, nik ez dut, ene heinean ikusten uh, aterabideik hasteko epe la, laburian, uh, frantziak, ara, ez du, ez du segitzen eh, da ovni bat bezala uh, eh, izkuntza mailan, uh, baina beharrezkoa eta badakigu hizkuntza hortik uh, pasatzen dela, beaz uh, ara, ez ikastolaik eraikitzen ahal uh, legen aldetik, uh, nik uh, ez dakit nola segituko dun, baina hor, hor badugu zinez uh, harri handi bat hor izkuntzarekin segituta, e, nuen pixka bat zehazkana eta frantzaz gobernuen jarrera badakiko nolakoa dan, tokiko jendeen, tokiko herritaren jarrera ikusten duzu izkuntzari buruz badela itzinamendurik, edo hor gelditua da pixka bat, hor gelditan gira. Hor, zaila da, eh? hor, uh, eh, jakitia zinez, uh, ara, zertan giran, ni, ene pentsatzeko moldia da, halere, uh, diela, diela hamar urte, beno gutiago ere, uh, eh, zomeitzu, klarki edo argiki uh, agertzen ziren eskuararen hizkuntzaren kontra. Ara. Orain, uste dut, orain uh, ez dela edo zinez, o, holako dienak ez dira, ara, ez dira zinez, uh, gila dien uh, pentsatzeko moldiak dira horiek. Beaz, Horri buruz, bada, irudia bada. Egan nahi baita, Euskara, eh, posible balitz, Euskara erostia supermerkatu batean, zede bat ezartzia burian eta ukaitia eta eskualduna bilakatzea, uste dut, eh, elitaike aski eh, zederik supermerkatuetan. Horri pentsatzen dut. Baina, gero, uh, egun guziz, ara, hartzia, lortzia, zinez, Euskara ikastia, uh, edo hori eh, bakizien bezala egun guzietako lan bat da eh, eta hori hori zaila da. Beaz, eh, nik eganezake behar gorian gira formakuntza mailan, egan ebeita edozoin tokietan beharko da, Euskara intzun eta hobetu, ara. Uh, Eta erabili, biztan da, eh, eh ara, eh, erabiltzen da, intzuten balimada ere eh, gunetan, errikotxetan, eta abar. Eta bai, uste dut, uste dut hor behar dela indar bat, uh, indar bat eman. Uh, ez behar den bultzatzeko, baina uste dut alere girua ez dela, ez dela haintxarra ere. nik espero dut alere uh, gauzak, uh, gauzak aldiela eta eh, berriz, eh, berriz uh, eh, xe aska uh, espalimadu uh, bere ere mua zabaltzen ahal, uh, hor gaizki gira buruz. Iberba, bai, gaiz eh, <clears throat> aldatuta, garaian eh, bibiderbiaren kontrako borroka irabazi zen, zu hor taldean, eta gaur egun ikusten duzularik barnekalde eta ba, kostaldeko azpiegitura lotura hori, zer pentsatzen duzu aski da, bermatzen du garapena, Nik uste dut, uh, ara, borrokatu uh, gintelaik bibiderbi proiektuari buruz, eh, jadanik, diadanik salatzen uh, salatzen ginen proiektu hori etzela guetako. Ara, eh? etzela guetako ina, zela uh, kamionentzat egina zela, eta etzela lugalde hunen dako egina. Eta azpimagatzen ginuen ordian ere, uh, ara, garaioari buruz, bazela problematika, behar zela, eskolegian mailan, jadanik, baziela, hainitz gauza hobetzeko, Uh, eh, gara joaren mailan. Eta azpimagatzen ginen jadanik uh, trenbideak ere uh, eh, berzela, berzela lekian Uh, hor ere, eh, ikusten dugu, haintzinamenduak arrunt-arrunt uh, eh, kipiak izan dila. Uh, ikusten dielaik garazi uh, baion arteko train bide hori, uste dut ez dela, biatia hori, uh, ez, dela, ez baliatia behar den bezala. beaz beharko dira... Uh, egiturak bai uh, eh, berko dira lanean uh, eh, afen, le, lekean ez dari aipatzen ere ara, donosti, donosti eta kostalean arteko topo bat ara, holako, holako treznak lekean berko dira ez dari autobusak, transport kolektiboa ere uh, Ez da, orain da, hasten zinez uh, badira gune batzu, uh, edo zoin uh, aintzinatu dienak eh, horri buruz. Beaz eskualeria mailan bada hor ere bada, bada pundu handi bat uh, eh, ara, uh, eh, horri buruz berko da lan handi bat eman zen eta ba-, badira biziki gauzak egiteko ez baitez bada bide handiak, baina orain diren tresnak hobetzeko, eta berbalima dira somitzu lekian ezari, uh, ba, ber, berda ikusi, baina orain go, uh, eh, bide edo tren bide edo topo edo, edo uh, bus uh, lekuak hor, hor bada kristoin lana iteko. Euskerari dagokionez eta zehazkari dagokionez aipatu duzu ez duzula gehiegi sinisten estatu frantsesak edo gobernu frantsesak eman ditzaken aintzina pausuetan. Bake prozesuari buruz ze, ze duzu? Bake prozesuari buruz uh, hor eh, eh, nik uh, pentsatzen dut egualdean ikaragarriko lan bat, uh, abertzare munduak ikaragarriko lan bat uh, ere maiten duela. Hara, uh, miresgarria dena, erran behar da gauzak eh, dien bezala, uh, nik hor ikusten dut, uh, hara, ikusten dut ikeragerriko uh, indarra agertzen nahi dena, Bake prozesuari buruz, uh, beldurniz, frantxez eta espanyol gobernuak inala, inendutela uh, prozesu hori hausteko. Eh, Espainian gauzak eh, ageri dira, eh? uh, eh, hara, uh, edo zoin uh, taldeak uh, ilegalizatzen aldira egun batetik uh, bian, bian ramurerat. Uh, hara, uste dut, uste dut Espainiak uh, hara, bere egiteko moldia duela, atxiki behar dugu, zen eta badikugu, munduan baditugu adibideak, nun behar ziren, memento txar horiek pasatu, Eta nink espero dut, bai eh, horiek, uh, ara, ataka horiek, oztopo horiek, uh, eh, kitzika horiek, uh, mespritxu horiek gaindituko ditugula. Eta bai, uste dut, alere urratx handi batzu eginak izan direla. Eta behar bat urte etzen pentsatzen, uh, hoin fite eginen ziela. Behas, bai, esperantza handia ni hortan, eskualerian mailan. Uh, eh, Espainiol eta Frantzia gobernuek eh, hek segituko dute ondotik obliatia balima dira, baina uh, bakea behar dugu, behar dugu lortu eta behar dugu bakean segitu. gobernu frantsesak segituko du Espainiar estatuak edo gobernuak markatzen duenetik? Baina orain arte, <laughs> alere, ez ditu... Eh, beste sederik hartzen, uh, behaz uh, diskretoki ala ez diskretoki, uh, egin erriteko uh, Espainiako uh, pozizionia segitzen du uh, frantses gobernuak, Uh, guri da ere presionia izartzea, hara, gure haute txer, uh, uh, haute eskunde guzietan hori ere uh, agertzen da, uste dut badela indar bat alere uh, eskualerian, iparaldean ere ikusi dugu, badela indar bat alere eh, ara, uh, borrokatzeko eta esperantza badut borroka hortan bai. Milesker Daniel Olzomendi, hauan bilurik gabe, manaldi huntan parte harturik. Milesker